Am venit în casa ta, o Iisuse, ca să-ți spun că te iubesc. Harul multe am primit de la tine și-ți dator să-ți mulțumesc. Doamne, Tu mi-ai dat viață și sănătate să pot cânta iubirea Ta. M-ai chemat la credința adevărată, ce mă va duce în slava ta.